Antroji karalių knyga. Dešimtas skyrius. Ahabas turėjo 70 sūnų Samarijoje. Jehuvas nusintė Samarijos miesto vyresniesiems ir Ahabo sūnų globėjams laiškus, kuriuose rašė. Gavę šitą laišką, Visi, kurie turite savo valdovo sūnų, sustiprintą miestą, kovos vežimų ir ginklų, pasirinkite geriausią ir tinkamiausią iš savo valdovo sūnų. Pasodinkite jį į tėvo sostą ir kariaukite už savo valdovo namus. Bet jie labai nusigando ir sakė, du karaliai neatsilaikė prieš jį, kaip tad mes atsilaikysime namų valdytojas, miesto valdytojas, vyresnieji ir sunų globėjai pasiuntė Jehuvui tokį atsakymą. Mes esame tavo tarnai ir visą, ką mums įsakysi, darysime. Ne vieno karaliumi nepaskirsime. Daryk, kaip tau patinka. Tada Jehuvas parašė jiems antrą laišką Jei jūs esate manieji ir klausysite manęs, paimkite savo valdovo sunų galvas ir rytoj apie šitą laiką atneškite jas man į Jezreelį. Karaliaus sūnus, 70 vyrų, buvo miesto didžiūnų užauginti. Gavę šitą laišką, jie nužudė visus karaliaus sūnus, 70 vyrų, ir sudėję jų galvas į pintines, nusintė jas Jehuvui į Jezreelį. Pasiuntinys jam pranešė, atnešė karaliaus sūnų galvas. Jis įsakė, sukraukite jas į dvi krūvas prie miesto vartų ir palikite iki ryto. Rytą Jehuvas išėjęs ir atsistojęs prie vartų, kalbėjo visiems žmonėms. Jūs esate nekalti. Aš padariau samokslą prieš savo valdovą ir jį nužudžiau. Bet kas nužudė šituos? Žinokite, kad ne vienas viešpatės žodis, kurį viešpats kalbėjo apie Ahabo namus, nekris į žemę. Dabar viešpats įvykdė, ką kalbėjo per savo tarną Eliją, Jehuvas išžudė visus, kas liko iš Ahabo namų Jezreelyje, visus jo didžiūnus, patikėtinius ir kunigus. Ne vieno nepaliko gyvo. Po to jis ėjo į Samariją. Pakeliui prie piemenų namų Jehuvas sutiko Judo karalius Ahazijo brolius ir klausė, kas jūs esate? Jie atsakė, mes esame Ahazijo broliai. Atėjome aplankyti karaliaus sūnų ir karalienės sūnų. Jehuvas įsakė suimti juos gyvus. Jie suėmė juos ir prie Bet Ekedo šulinio nužudė 42 vyrus. Ne vieno nepaliko gyvo. Pasitraukęs iš ten, jis sutiko Rehavo sūnų Jehonadabą, Jis jį pasveikino ir klausė, ar tavo širdis taip nusiteikusi, kaip ir mano širdis dėl tavęs? Jehonadabas atsakė, taip. Jehuvas tarė, jei taip, tai duok ranką. Jam padavus ranką, Jehuvas padėjo jam įlipti į savo vežimą ir tarė, eime su manimi ir pamatysi, koks aš uolus dėl viešpaties. Atvykęs į Samariją, jis išžudė visus likusius Ahabo giminės Samarijoje pagal viešpatės žodį, kurį jis kalbėjo per Eliją. Jehuvas, sušaukęs visus žmonės, jiems tarė, Ahabas mažai tarnavo Baalui, Jehuvas tarnaus jam daugiau. Dabar sušaukite pas mane visus Baalo pranašus, visus jo garbintojus ir visus kunigus. Žiūrėkite, kad ne vieno netrūktų, nes turiu aukoti balui didelę auką. Kas netvyks, neliks gyvas. Jehuvas tai darė klastingai, norėdamas išžudyti balo garbintojus. Jis įsakė suruošti balui iškilmingą šventę, Jehovas apie tai paskelbė visam Izraeliui. Atvyko visi iki vieno balo garbintojai ir balo namai buvo pilni nuo vieno krašto iki kito. Jis įsakė drabužių saugotojui išdalinti drabužius visiems balo garbintojams. Jehuvas į balo namus įėjęs su Rehabo sūnumi Jehonadabu tarė balo garbintojams. Rūpestingai patikrinkite ir pažiūrėkite, kad čia nebūtų su jumis viešpatės tarnų, tik vieni balo garbintojai. Jie įėjo aukoti deginamasias ir kitas aukas. Jehuvas buvo pastatęs lauke 80 vyrų ir įsakęs, tas vyras, kuris leis ištrūkti bent vienam iš žmonių, kuriuos atiduodu į jūsų rankas, savo gyvybę atsakys už jį. Baigus aukoti deginamąją auką, Jehuvas įsakė sargybai ir kariams. Išžudykite juos. Niekas ten nelieka gyvas. Jie išžudė juos kardu, Sargyba bei vyresnieji juos išmetė ir įėję į balo namus, išnešė atvaizdus iš balo namų, juos sudegino, sudaužė balo atvaizdą, sugriovė šventyklą ir toje vietoje padarė išvetės, išlikusias iki šios dienos. Taip Jehuvas išnaikino balą iš Izraelio Tačiau nuo nuodėmių nebato sunaus Jeroboamo, kuris įtraukė Izraelį į nuodėmę, nuo auksinių veršių Betelyje ir Dane, Jehuvas nepasitraukė. Viešpats tarė Jehuvai, kadangi tu gerai padarei, įvykdydamas, kas teisinga mano akise, ir padarei Ahabo namams visą, Kas buvo mano širdyje, tai tavo sūnus, iki ketvirtos kartos sėdės Izraelio soste. Tačiau Jehuvas nesilaikė viešpaties Izraelio dievo įstatymo visa savo širdimi ir neatsitraukė nuo nuodemių Jeroboamo, kuris įtraukė Izraelį į nuodemę. Tuo laiku viešpats pradėjo mažinti Izraelį Hazaelis juos nugalėjo visame pasienyje, nuo Jordano rytuose, visą Giliado šalį, Gadus, Rubenus ir Manasus, iki Aroero miesto prie Arnono upės ir Bašaną. Visi kiti Jehuvo darbai ir jo gale yra aprašyti Izraelio karalių metraščių knygoje. Jehuvas užmygo prie savo tėvų ir jį palaidojo Samarijoje. Jo sūnus Jehoahazas karaliavo vietoj jo. Jehuvas karaliavo Izraeliui Samarijoje 28 metus.